skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. Jā, labvakar, mīļie klausītāji. Man tiešām studijā raidījums laulība ceļš uz svētumu. Pašam, kad izrunāju šo frāzi, tāda <laughs> jocīga sajūta pie sevis. Tiešām, ka mēs vadām tādu raidījumu ar tik dziļu nosaukumu, kuru pat grūti līdz galam aptvert, jo pats esmu laulātais viesurs vizulis un raidījums, starp citu, ir pāru kustības dievmātes komandas, jeb ekvips Notre Dame iedasmots raidījums. Tā tāda starptautiska kustība, redziet, kas apvieno pārus, kuri ne tikai palīdz, teiksim, viens otram Eh, garīgi, garīgi attīstīties ikmēneša kādās tikšanās reizēs, kas mums ir, un ikmēneša apņemšanās pildot. Bet eh, šajā kustībā ikmēnesi visā pasaulē, visā pasaulē lasa vienotu formācijas tādu materiālu, kas šogad pantu pa pantam tātad saistīts ar Emmausas mācekļu stāstu Lūkas evaņģēlijā. Un tiek eh, arī, protams, sasaistīts šis Emmausas mācekļu stāsts ar laulāto dzīvi iespēju robežās. Un šoreiz studijā komandas Rīga 3 pārs, <laughs> pārstāvji. Tātad uh, eh, man, es, es pats uh, eh, viestars Vizulis, uh, eh, tepat man blakus atrodas. Uh, Uldis Šliters. Jā, un šodien mums abiem, abiem mazliet nepaveicies, ka mēs bez dzīves biedrinēm <laughs> esam ieradušies raidījumā. Viņas noteikti klausās. Jā, un tā, un tā ir tāda... Jā, Vai no abas ziņa, laba ziņa mums klausītājiem, mēs varēsim mazliet atklātāk no vīru prizmas varbūt šodien kādus jautājumus izskatīt. Un mūsu komandas arī garīgais nu, pavadonis ir bīskaps Andris Kravalis. Labvakar, neslavēts Kristus. Es tie tiešām jūtamies kā trīs vīri laivā, bet labi, ka es domāju par savām sievām un bērniem un ģimenēm. Un uh, eh, priekšinī vakarā tiešām jūs, uh, dārgie radio Marija Latvija, uh, klausītāji sveicināt un sveikt šajos skaistajos Kristus karaļa svētkos. Šodien ir liturģiskā gada noslēgums, šodien varam pateikties par tik daudz žēlastībām un arī izmantot šo iespēju visas dievmātu komandu vārdā. Mums eh, gribas jūs eh, sveicināt, sveikt un eh, arī pateikt to, ka nu, ģimene tā ir ne tikai sabiedrības pamatšūna, bet arī uh, Tas ir eh, baznīcas, tas ir eh, mūsu nācijas, mūsu tautas eh, pamatjautājums. Un, tā kā jau to piesaka pats raidījums, ceļš uz svētumu nozīmē, kā pareizi nu, ieraudzīt ģimenes aicinājumu, kā svētdarīt, kā pieņemt bērnus, kā palīdzēt viņiem atrast savu vietu, kā arī domāt par baznīcu, par dažādiem aicinājumiem. Un mums jā, ir šī žēlastība, drīz jau būs uh, vairāk eh, kā 8, 9 gadi kopš esam uzsākuši un iesaistījušies šajā starptautiskā kustībā, kur jūtamies stiprināti, jo arī blakus eh, lietuvieši, esam bijuši pie viņiem, tāpat arī poļi ir tie, kas eh, īstenībā mūs balsta, esam kopā, veidojam ar tādu Baltijas reģionu, pavisam nesen arī uzņēmām viesus no citām divmātas komandām, un eh, tas eh, ļauj mums katru mēnesi atgriezties pie mūsu dzīves pamataicinājuma. Man kā garīdzniekam un jums kā laulātajiem atgādināt, kas tad manā dzīvē ir svarīgākais, un, protams, mēs jau zinām atbildi mīlestību, bet mīlestība ir nu, jāizteno mūsu mm, ikdienā, jāizteno pāru attiecībās, jāizteno ģimenē, kā pirmajā baznīcas kopienā. Skaisti. Ir kā skaisti un pamatīgi teikt, starp citu, tieši to pašu jautājumu biju gribējis eh, šodien jums abiem uzdot, bet noformulēt atbildi tā kā visīsākā veidā, cik vien varat, piemēram, tūlīt, tad, kad tu dzirdi frāzi laulība ceļš uz svētumu. Kā, kas tev pirmais nāk prātā? Kā tu jūties? No, ļoti labi sajūta šajā, te, šajā te jautājumā ietver arī tā, pašu tādu, tādu būtību, uh, kad uh, tu, es, kad, kad pieņēmu lēmumu laulāties, ja, tas nozīmē, ka pirmkārt pašam gribējās uh, ne tikai mainīties, bet kļūt labākam un līdz ar to padarīt uh, uh, jau tagad saka, dzīvi pēcnācējiem arī uh, labāk. Un, uh, protams, kur tad uh, vēl labāk, kā kopā ar Dievu, kopā ar savu laulāto uh, partneri uh, un, protams, um, bērniem. Jā. Yeah. Es pats arī šodien atbildēšu uz sevis uzdotajiem jautājumiem, ko man pašam nozīmē frāze laulība, kā ceļš uz svētumu. Es arī kā šīs pašas komandas dalībnieks par to esmu domājis, un šī gadījumā dažreiz tas nomierina, ka cirēt liekas, ka mums nav laika ceļam uz svētumu, jo mums taču ir laulība un bērni un pienākumi un tam līdzīgi, un tad beigu beigās mūsu pašu materiāls mums arī parāda, ka tieši tur jau tas ceļš uz svētumu arī notiek, teiksim, caur ikdienas grūtumos ieaicinot Iecinot Dievu, kā mēs šodien sakam, ir Kristus karaļa svētkos pasa <laughs> pasaules karali. Jā. Lūk, tā tad laulība ceļšas. Es gribēju mazliet reaģēt uz eh, Ulda teikto, to, ko viņš tikko sacīja, jo tiešām eh, ļoti svarīgs princips ir, ka cilvēks īsteno savu aicinājumu dodot. Un dodot, viņš kļūst labāks, vēl vairāk, ne tikai tā kā morāli labāks, bet dodot viņš kļūst svētīgs, Jēzus taču vārdu apustuļu darbos svētīgāk ir dot. Dažreiz mēs domājam tikai tādu dāvanu došanu par ziedojumu, bet tas īstenībā ir katrā pamat aicinām priekšnoteikums. Ja tu dod savu enerģiju, spēkus, ja tu tur ieguldies, ja tu eh, sevi dāvā par labu debesu valstībai, un eh, tieši laulība kļūst vieta, kur tu vari sevi dāvāt un zini, ka tā ir Dieva griba, ka Dievs to tā ir vēlējies, ka laulība ir dievišķa institūcija, kad uh, Dievvārds jau skaidri saka, nav labi, ka cilvēks ir viens, tas ir cilvēka pamataicinājums, bet arī mums kā garīdzniekiem jūs laulāti atgādinat, ka ir sevi nepieciešami uh, jādāvina, jādod, tā saka svētā Tereza no bērna Jēzus, eh, mīlēt nozīmē atdot un atdot sevi pašu. Un laulībā visdrošākā un spilnīgākā veidā laulības aicinājumā jūs tieši mīlot, uzupurējoties, nesot viens otru, arī pieņemot bērnus kā svētību un tos eh, arī pienesot kungam kā laulības skaistāko dāvanu, kas nāk no kunga rokām, bet ir jūsu mīlestības arī dāvana īstenībā eh, jūs pat varbūt neapzinoties ar tādām grūtībām, ciešanām jau ejat svētuma ceļu, jo jūs, eh, ja tā var teikt, nevis kaut kur uh, Ehm, nu, kas saka, plūstiet pa straumi vai kaut kā klaiņojiet apkārt vai, vai dariet to, kas patīk. Nē, bet laulība tas ir tiešām cilvēka pamata aicinājums. Un ja laulātie pats ar visām grūtībām mīl, uzticās, lūdzās, pārvar šīs grūtības, pat viņiem viss šķiet ļoti, ļoti grūti un sarežģīti, varbūt tieši tur, tad tas svētums pilnā mērā arī uh, pamazām uzplaukt. Un svētums nenozīmē justies tā, zini, kā uh, svētums nebalstās sajūtās, bet lēmumā, atbildībā, uh, tāpat kā Dieva valstība ir mīlestības un patiesības valstība. Un redzam, kā Jēzus to nu, piedāvā. Šodien runāt par, par šiem svētkiem, Jēzus nekad ar varu tā kā, nu, neuzbāžas, nepiespiež, bet viņš aicina un saka, vai tu vēlies. Un tieši tāpat ir laulātie tie tad to iet eh, kā pāris. Un, eh, es domāju, ka eh, baznīca to, ja tā var teikt, pēdējos gadsimtos ir daudz vairāk apzinājusies, jo parādās tik daudz svētienu ģimenēm. Nu, piemēram, svētā Terēza no bērnies pieminētā viņas vecāki – Martens un uh, Luīza, viņas vecāki, kas tagad arī ir svēti, visa ģimene, kas ir gājuši šo svētuma ceļu, un arvien vairāk un vairāk baznīca izceļ šos svētuma modeļus un paraugus. Nu, Re, kā, tā tad mums ir lūdienība. Visas iespējas, visas iespējas nu, kā vēlētājiem ceļot uz svētumu, un uh, pēc mūsu rēdījuma tāda ierastas uh, struktūras, vai arī viņš skan reti, struktūra viņa tāda, ka es palasīšu no mūsu šī gada materiālu par kādiem fragmentiem, un mēs mazliet uh, apspriedīsim, kā mēs savā garīgajā un ģimenes lavāto dzīvē to izdzīvojam, bet šobrīd mums parasti jāsāk ar ievadu lūkšanu, aicināsim svēto garu, lai iedvesmo mūsu šajā sarunā. Mīļais svētais gars, mūsu dvēseles dzīvība, mēs pielūdzam tevi, apgaismo vadi un stiprini mūs, dod mums mieru un skaidrību, par ko šodien runāt, saki mums, kas mums jādara, un kas mūsu klausītājiem būtu jādzird. <clears throat> Mīļais Dievs, ja kāds mūs klausās, kas arī ilgojas pēc būt, būt laulībā, svētī un palīdzi arī tiem, kas pēc tā ilgojas un šobrīd nav laulībā, arī šajā laulībā nonākt, palīdzi satikties un saprasties, palīdzi tiem pāriem, kas pārdzīvo kādus konfliktus. Jēzus nopelnu dēļ mēs lūdzam iejaucies visās Latvijas ģimenēs, mīļais Dievs, iejaucies arī mūsu šī vakara raidījumā un esi mūsu raidījumā režisors. Āmen. Amen. Lūk, un Emausas mācekļa stāstā, viņš tāds sadrupināts mazos, mazos gabaliņos, šogad visā pasaulē ģimenes to lasa, šis fragmentiņš šoreiz, es nolasīšu vienreiz, pēc tam Uldis otrais. Tātad, un tie viņam sacīja, tas, kas notika ar Jēzu no Nazaretes, vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos, dieva un visu ļaužu priekšā, kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva. Un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Tas bija no Lūkas evaņģēlija 24. nodaļas mūsu pazīstamais Emausas mācekļu stāsta fragmentiņš, vai skan vēlreiz. Un tie viņiem sacīja, Tas, kas notika ar Jēzu no Nazaretes, vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos, dieva un visu ļaužu priekšā, kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņi nodeva. Un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss ir noticis. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Nu, lūk, uz emuācijas ceļa. Tātad iepriekšējā, iepriekšējā gabaliņā pa, pats Jēzus jautāja, bija jautājis mācekļiem, kas tad, kas tad notika. Un, lūk, mācekļi viņam atbild, un materiāls raksta, ka Jēzum rūp iesaistīt šos mācekļus kādā stāstā. Viņš atsāk dialogu, uzdod jautājumu, kas tie par notikumiem. Viņš aicina mācekļus izstāstīt par notikušo, un kā liekas, piedzīvot notikumus ir viens, bet par tiem pastāstīt – kas cits. It kā Jēzus viņus pamudinātu sakopot domas, izvēlēties vārdus un tos atbilstoši sakārtot. Nu, lūk, te jāpajautā bīskapam, kā tas nākas, ka Dievs, kurš zina visu, Jēzus, kurš jau pats piedalījās šajos notikumos, kāpēc viņš vaicā, kāpēc viņš vaicā mums? Jā, tur ir šis ticības paradoks, ja to var tā nosaukt, jo Jēzus jau iet līdzi ar mūsu mācekļiem, kas attālinās no Jeruzalemes, kas ir, ja tā var teikt, satriekti pēc notikušā, kas ir zaudējuši cerību un kas uzskata, ka viss īstenībā ir beidzies. Tad, tad Jēzus eh, piemērojas viņu situācijai un viņam, kas ir visa šī notikuma centrā, viņš nesāk skaidrot runāt par sevi, bet viņš lūdz izteikties. Viņš lūdz formulēt, kā tu labi jau šeit to pateici, viņš lūdz, lai mācekļi gan ar emocijām, gan ar savu izpratni iesaistās. Un, manuprāt, arī laulābu to dzīvē un arī priesterībā ir ļoti būtiski uh, ieklausīties jautājumos un uz tiem atbildēt. Un šeit mēs redzam, kā tad mācekļi saprot Jēzus misiju, kā viņi dot atbildi, bet vēl vairāk – Viņi runā par notikumiem, kas mums ir ļoti svarīgi. Viņi runā par sievietēm, kas arī devušas jau savu liecību un par to, ka mācekļi ir pārliecinājušies, ka tas, ko sievietes saka, arī ir pareizi, bet viņi viņu nav satikuši, viņi nav redzējuši un jautājums kāpēc un atbildums skaidri zināma. Viņi dodas atpakaļ bez cerības, viņi nav papūlējušies Tātad redzēt notikuma turpinājumu un sasaistīt notikumus ar to, ko Jēzus jau bija pravietojis, ko viņš bija pateicis, ko viņš nemitīgi bija atkārtojis. Bet, nu, tavā jautājumā tas skaistākais ir tas, ka tu jautā, nu, bet kāpēc Dievs tad to tā dara? Tas parāda, ka Dievs nav kāds visu varens, viņš nevēlas, lai mēs tulīt pakārtotos un pieņemtu viņa svētumu un tai ieietu, bet Dievs mūs ved – Dievs mūs svet arī par mūsu maldu ceļiem, un varbūt tieši tur viņš mūs arī satiek. Dievs mūs satiek tad, kad mēs esam satriekti, varbūt, kad strīdamies, kad esam izmisumā, pārbaudījumos, arī tur Dievs ir klātesošs. Un tieši caur tādiem konfliktu situācijām mēs varam iziet un piedzīvot to, ko piedzīvo Emausa mācekļi. Manuprāt, tieši šo Dieva, Jēzus Kristus eh, eh, pazemību, lēnprātību, to, ka viņš eh, arī nevar tikt atpazīts, ja viņš netiek eh, pagodināts un atklāts un apliecināts. Tieši tāpēc tas kavē viņus pazīt, jo nu kā, viņi ir viņa mācekļi, bet viņu neatpazīst, viņi runā par viņu, bet šajā runā nav kaut kā, tur nav ticības, cerības un arī mīlestība, ja teikt, ir nu, apdzisusi, jo viss viņiem šķiet zaudēts. Jā, lūk, nezinu, es Oldim arī gribēju <laughs> apjautāties, tad, kad ka piedzīvot notikumus ir viens, bet par tiem pastāstīt eh, eh, kas cits. Bet es kaut ko citu gribu teikt. Tātad. Nē, nē, eh, ļoti labi, jā. Es paldies biskupam par skaidrojumu. Man uzreiz tāds ikdienišķāks lietas nāk prātā par to, ka mūsdienu sabiedrībā nu, mūsu laulība dzīve ir tāpatām tik ļoti mērtiecīgi kā saka, no malas pārtraukta dažādām mārketinga ziņām, visām pārējām lietām, ka mums bieži vien gribās stāvēt malā, noskatīties, un līdz ar to mēs nonākam uz tādas tā kā, nu, virspusējas un paviršas attieksmes pret daudzām uh, sadzīviskām, kā arī garīgām lietām. Šajā gadījumā šeit uh, mēs tiekam aicināti piedalīties, kas ir ļoti, nu, tā kā, uh, pretrunīgi šodienas ātrējai un aktīvajai dzīvei, bet ja mēs gribam uh, savā dzīvē ienest ko vairāk, piedzīvot ko vairāk, tad mēs nevaram būt malā stāvētāji, mums, mums ir jāpiedalās. Ja? Mūsu gadījumā mūsu dievmātas komandas apmeklējumi, dievkalpojumu apmeklējumi, lasījumi kaut kādi no bībeles ikdienā un lūkšanas, protams, ģimenes ietveros. Ja? Tā ir viss šī piedalīšanās un citu uh, lietu, kā saka, ne, ne tik svarīgo lietu nolikšanas, uh, nolikšanas malā, lai mēs kā ģimene garīgi pilnveidoties un augtu. Un šis moments, kas šeit tiek apspriests, ir tieši, kā saka, kā saka na, naglai uz acis, ja, tā kā trāpījums par to, kad mēs uh, ikdienā kā ģimene mums ir jāpiedalās, jo savādāk uh, mēs aizpeldēsim kaut kur un pazaudēsimies. Mm -hmm, jāpiedalās, tu domā tajā, <clears throat> nu jā, šī negadījumā uh, tajā sarunā, tajā dieva plānā, ka viņš pats jūs neiz, nu, jā, pats sakot, ka bez jūsu dalības. Nē, nu, jā, to, ko Uldi tikko sacīja, var daudz ko zināt, un mācekļi jau taču bija liecinieki visam, bet ja tu to neuzturi cerību, ja tu nepaliec ar eh, apustuļiem, ar baznīcu, ja tu ej atpakaļ savā sarūktinājumā un tu paliec savās emocijās, uh, ja tu attālinies no centra, kas ir Kristus, nu, tad patiesībā tu neredzi, tu to situāciju nesaproti, un arī, nu, ja tā var teikt, tu it kā pazaudē, bet kas ir skaisti, ka šis notikums man atgādina, ka arī tādā situācijā, ja es tevi meklē, viņš iet ar tevi līdzās, viņš tevi klausās, viņš tevi turpina, eh, var teikt, eh, nu, pieņemt un eh, neatsakās no tevis. Galvenais, ka tu pats, kā tu saki, atgriezies, ierādi šīm tikšanās eh, nu, iespējām, ka tu to uzturi. Un, un eh, es dzirdēju, viens pāris saka, ka mums aizgājām uz svēto misi, un viss izmainījās. Kā roku mēs tikām atbrīvoti, un eh, mēs pieņēmām lēmumu, un svētā mise bija vieta un laiks, kurā mēs saņemam iekšēju dziedināšanu. Skaidrs, ka ja mēs ļaujamies, uzticamies Dieva žēlstības mirkļiem un brīžiem, ar to arī mēs saņemam svētību. Jā. Yeah. Nu, lūk, man, mazliet pacitēšu vēl no mūsu materiāla. Teikts, viņam interesē, kas mūs nodarbina. Jēzus lūdzu, lai runājam, viņa jautājumi var mūs novest līdz kādai jaunatklāsmei, varbūt pat līdz apziņai par mūsu visdziļākajām ilgām, par to, ko patiesi vēlamies. Un te teikts vēl, ka Jēzus mums uzdod jautājumus, lai mēs iesaistītos mīlošās attiecībās ar viņu. Viņa mērķis nav noturēt pamācošas runas, dot mums kādu likumu Sarunādamies ar mums, viņš pats runā maz, bet nekad bez jēgas. Hm. Sarunādamies ar mums, viņš pats runā maz un nekad bez jēgas. Es godīgi varu pateikt, te, kas grāmatā lasu šādus te teikumus, es viņam pilnīgi piekrītu. Un man liekas, tik skaisti pateikts. Sarunādamies ar mums, viņš pats runā maz, bet ne bez jēgas. Bet tad es sev tā pajautāju, vai es varu sev godīgi teikt, ka Jēzus ar mani būtu sarunājies, man uzdevis kādu jautājumu. Tas tāds varbūt pārāk vienkāršs jautājums. Kā jums uh, kungi, vai jūs varat teikt, ir kādreiz tāda apziņa, ka Jēzus man ir uzdevis kādu jautājumu? Dažreiz eh, ir tāda sajūta, ka uh, tu it kā uzdod to jautājumu pats sev, bet tu nesaproti, no kurienes tas nāk. Un uh, šajā gadījumā tas ir ļoti labs apstiprinājums tam, kad Jēzus ar tevīm runā. Viņš runā maz īsos teikumos, uh, un, protams, uh, tas virziens, uh, kurā viņš tev liek uh, pārdomāt, domāt, sajust, un, uh, un, un, un tad, tad vai nu darīt, vai nedarīt tālāk. Jau, tā kā, un arī labā, labā lieta ir tā, kas mums kā cilvēkiem vienmēr ir iespēja izvēlēties šajā gadījumā, kā mēs gribam dzirdēt un ko mēs vēlamies dzirdēt. Ja? Un tāpēc šeit šīs, te, šīs, šīs te mazās, mazā, ma, kā, mazie raksti, pie kā mēs kā šajās grupās strādājam, ir ļoti labi ne, ne tikai atstāt nu, teiksim, mūsu ģimenes ietvaros, bet ir labi, ka mums ir šī, šī te grupa un kopiena, kurā mēs varam padiskutēt, jo mēs nonākam pie, dažām, pie dažādām atbildēm un atrodam to vajadzīgo patiesību, kas kā, mums paliek sirdī. Jā. Kā jums bija, ka jums ir uzdevis jautājums? Es arī piekrītu tā, kā tu to saki, Viestur, ka uh, nu, mēs jau zinām šīs stāsta atrisinājumu pareizi. Mēs arī esam dzirdējuši šīs meditācijas, šīs pārdomas Turīnā, esot kopā divmātas eh, tikšanās reizē, eh, mēs esam veltījuši stundām ilgas garas pārdomas, ja? un mēs mazliet savādāk izturamies pret šo tekstu, bet īsi rezumējot, zinot, paskatoties uz priekšu, kas tad ir tie, ja tā var teikt, izšķirošie faktori, kas maina situāciju? Nu, tas, ka Jēzus sāk runāt, viņš atbild uz viņu tātad eh, stāvokli, uz viņu emocijām, un viņš skaidro viņiem rakstus. Tātad rakstos viņš sevi atklāja, bet ar to nav pietiekoši. Ceļš turpinās un tad ir maizes laušanas brīdis, kurā baznīca redz evharistiju, kurā beidzot viņi viņu atpazīst. Un tad, kad viņu apsazīst, tad viss mainās, uh, un jau ir citi cilvēki, viņi dodas atpakaļ. Tad, tad es gribu teikt, ka uh, tas, ko jūs tikko sacījāt, iet uz lūkšanu, iet uz svēto misi, tas nav vienkārši, kā saka, izpildīt kāds reliģiskos pienākumus, bet tās ir mīlošas tikšanās reizes, kurās mēs augam, kurā Dievs pasaka mums kaut ko priekšā, kur notiek tikšanās caur Dievu vārdu, caur Kristus miesu un asinīm, kur notiek piedošana, uh, kur notiek arī tāda savstarpējā nu, ehm, nu, izlīdzināšanās. Un, ehm, tāpēc, ehm, manuprāt, nu, dievmātas komandas balstās uz tādiem ļoti būtiskiem kristīgās dzīves pamatiem. Tas ir Dieva vārds, ko mēs katru reizi tikšanās reizēs liekam mūsu attiecību centrā, tāpat tā ir mūsu um, nu, garīgā pieredze, mūsu dievbība, lūkšanas dzīve, un arī, protams, eh, nu, attiecības, attiecības, vai tajās mēs pieaugam, vai mēs viens otrā klausamies, mēs arī dalāmies ar to, kas mūs ir iepriecinājis, kas mūs eh, ir bijis grūtāks, un tādā atvērtībā, savstarpēji uzticēšanās reizē, mēs arī viens otram palīdzam, jo atcerēsimies, ka uh, Eh, tad, kad viņi jau saprot notiekošo, kad viņi atpazīst, ka tas ir bijis Kristus, viņi arī dod savu liecību. Un arī laulātie pāri sanākot dievmāts tikšanās reizēs, nu nav tā, ka visi atnāk ar krīzēm, pareizi. Taču ir arī priecīgi brīži, ir pateicības brīži. Mēs runājam gan par bērniem, ja, kam ir kādi pirmie sasniegumi. Mēs redzam, kā mazuļi aug, mēs redzam, kā viņi, ja tā var teikt, nu, šajā pasaulē kļūst arvien lielāki. Uh, tas ir iepriecinājums mums visiem kā Dievmātas komandai, kā mazai tādai draudzei, un tādā veidā mēs arī stiprinam Mēs arī pieminam varbūt tos, kas ir grūtībās, kam ir kādi pārbaudījumi. Ja cilvēks nevar būt tieši klāt, viņš ir zūmā, kā tas bija pirms dažām dienām, ja, tad mēs e, nepazaudējam šo savstarpējo saikni, jo šajā kopībā paliekot un uzturot šo mīlestības uguni, uh, mēs eh, nu, saņemam svētību, saņemam dziedinājumu, mēs esam stipri un pārliecināti par savu aicinājumu, un citi mums to arī pasaka caur savu pieredzi, caur savu izpratni. Ļoti svarīgi, tā kā var teikt, ir balstīt savstarpēji. Tā kā Kristus balsta šos mācekļus, viņš viņus nerāja. Viņš, ja tā var teikt, tad, kad uh, protams, eh, sakot, ka jūs neesiet sapratuši rakstus, viņš saka, ka jūsu sirdis ir kūtras, ka jūs eh, neatcerējaties un lasot rakstus neredzēt mani un šajos notikušos, notikumos neredzēt sasaiksni ar Dieva vārdu, ko Dieva vārds ir saka, tu ies ir piepildījis. Tāpēc, eh, nu, būt kopā un uh, svinēt ticību un uh, kā laulātajiem pāriem satiktos vienalga kādā formātā, uh, Dievmāts komandas nav vienīgais formāts, domāju, šeit pavisam nesen bija laulāto eh, kustības, laulāto tikšanās eh, kongress un, un pateicības laiks, un tā arī ir brīnišķīga iespēja, kur laulātie tātad eh, pilnveidojas savu aicinājumā, kalpo jaunajiem pāriem, satiekoties kā animātori, viņi tiek stiprināti, uh, Un tur arī mēs augam, tāpēc, ka uzklausām viens otru, ļaujamies, lai mūs māca, un mēs arī mācāmies. Nu, re, nu, re, tad rezumējot jūsu teikto, varētu teikt, tātad, eh, ka pat, ja mēs tieši nedzirdam Jēzus balsi, kas mums ko jautā, tad gan svētajā misē, gan kopienā, gan komandā, eh, dažādi impulsi, kas mūsos eh, var ienākt arī šo dialogu, tā kā šo dialogu ar, ar Dievu mums palīdz nodrošināt. Un, protams, neaizmirsīsim arī to, ka katrs, katra šī mēneša tikšanās ir vēlreiz par apliecinājumu un atgādinājumu par visiem šiem, par visu šo apņemšanos un savstarpējo sadraudzību kopienā. Jā, nu ko, atpūšamies, lai paskat kāda muzikāla pauzīte, pēc tam atkal palasīsim kaut ko no materiāla un kaut ko no tā kopīgi apspriedīsim. Thank you. it's the choices I make when I live before your eyes. I wanna live before your eyes. The excellent way. It's more than a phrase. But it's the choices I make when I live before you. I wanna live before your eyes. Just like faith without works is dead, so is love without expression. My love for you has to Past words into obedience without condition. Just like faith without works is dead, so is love without expression. My love for you has to go past words into obedience without condition. Because the excellent way It's more than a phrase But it's the choices I make When I live before you I wanna live before you Just like faith without works is dead. So is love without expression. My love for you has to go past words into obedience without condition. Oh, just like faith without works is dead. So is love without expression. My love for you has to go past once into obedience without condition. Because the excellent way is more than a phrase, but it's the choices I've made when I live before you. I'm gonna live before you. Lord, let me live before you. I'm gonna live before you. Jā, laulība ceļš uz svētumu. Startautiskās kustības diamātas komandas, jeb ekvips Notre Dame eh, redzījums. Uh, Un ir dažas lietas, ko visā pasaulē šo komandu pārstāvji dara. Tie vairāki pāri kopā ar biskupu gan reizi mēnesī tiekas, gan pāris tātad ap, ap, apņemas lūgties kopīgi, reizi mēnesī apsēsties viens ar otru, aicināt Jēzu un kunga klātbūtnē izrunāt savas ikdienas attiecības un situācijas. Un, protams, arī protams, arī visā pasaulē patiešām lasa šādu kā, tā, tādu kā formācijas grāmatiņu, kas šoreiz balstās uz Emausas mācekļu stāstu, un šeit tāds <clears throat> citāts teikts, ka tad, kad laulātie viens otram uzticas, kontekstā ar to, kā Jēzus uzticējās un uzdeva jautājumu Emausas mācekļiem, kad laulātie viens otram uzticas, dialogs katram no viņiem palīdz atklāt pašam sevi un otru cilvēku, tādu kāds viņš ir un tas stiprina laulāto mīlestību. Turklāt uzticēt savu vājumu, bailes, trūkumus un zināt, ka tomēr tiec mīlēts, kopdzīvē ir liels priekavots. Izklausās tik labi un gludi, ka es pilnīgi gribēju apstāties pie šīs vietas. Tātad uzticēt savu vājumu, bailes un trūkumus un zināt, ka tomēr tiec mīlēts. Kopdzīvē ir liels prieka avots. Un pie sevis domāju, cik tālu es pats esmu ticis vai es uzticos savai sievai, savus bailes, trūkumus un vājumus, vai es pataupu kaut kādu zināmu rezervīti. Tomēr, paldies, Uldis, man padeva nokritušās raidījuma lapas. Tātad, vai es uz, uzticu savu, savus bailes un trūkumus, vai paturu kādu rezervi, es domāju, man ļoti ir kur progresēt. Kaut kas noteikti ir, kas man sagādā bailes, tad izteikties atklāti. Pat, ja tas ir mūsu ikmēneša tā pienā, pienākums apsēsties un parunāties. Kā tu, Uldi, jūties ar to? Uh, jā, viestur man personīgi arī neiet viegli, nav gājis viegli šajā uzticēšanās un ceļā, atklāšanās ceļā savai sievai. It sevišķi vienmēr tā kā tas, tā sajūta, kad tu esi tā kā, nu, tomēr vīrs ģimenē un uz tevīm jāpaļaujas, tev jābūt ir klintī un visām pārējām lietām. Bet līdz brīdim, kad man sieva kura ļoti šajā arī mūsu kustībā piedalās, atgādina man par to, ka Dievs ir tas, uz kuru mēs abi uzticamies, un mēs šeit viens otram varam būt atklāti, un šajā, šajās apsēšanās reizēs tad sirds atverās, prāts, kā saka, ar šīm smagajām domām aiziet citā plānā, un mēs varam atklāt viens otram vairāk un vairāk, un vairāk, uzticēties. Un es domāju, ka kopumā tas uh, tieši mūsu laulāto attiecības uh, padara stiprāks un garīgāks attiecībā arī uh, uz baznīcu un uz Dievu. Jā, bet runājot par to vājumu, dažreiz vai tev nav bijis tā, ka bail, bail piemēram, nu, nezinu, ka nesapratīs vai ka pārmetīs, piemēram, Man, man ir ļoti paveicies ar, ar manu sievu Evitu. Uh, viņa, viņa noteikti nekad nepārmetīs, un kā, ne, nenostāsies pret maniem, ja es kaut kādā brīdī at, atklāšos, viņi drīzāk atbalstīs un skatīsies uz to, kā mēs vai kā viņa, kā laulātā draudzene un kā sieva man var mani stiprināt, un es zinu, kad viņi iekļaus mani savās lūkšanās krietni vairāk, savās individuālajās lūkšanās krietni vairāk un aicinās arī kopā, kopā mūs lūkties par uh, kaut kādu šo te kā, saka, kā tu saki, vājumu vai, vai, vai sajūtu vai, vai, vai, vai izaicinājumu mūsu ģimenē un individuāli. Mm, jā. Nu, es, es zinu arī, ka, piemēram, citreiz ir bailīgi, ka kāds tev ko pārmetīs, un man sieva ir teikusi, ka viņai dažreiz bailīgi, ka, ka piemēram, ka neuztvers nopietni, ko, ko viņai teikusi, vai, vai, vai kaut kā virspusēji, neteiksim, nu, vai, vai rupji izturēsies pret kaut kādu tādu atklāšanos. Jāsaka, mums, nu, Mums arī nu, sava drošība ir, ja tā ir tā apsēšanās, ir zināms, ka tagad būs jāklausās, tagad mēs aicinām, piecinām arī Jēzu, vai kā būtu drošā zona, bet ikdienā nav tik viegli, ikdienas sarunās arī gadās. Iespējams pārmetumi, kaut kāda steidzīga paviršība, izturēšanās. Um, jūs gribētu ko piebilst? Jā, es domāju, ka e, šī satikšanās kultūra ir ļoti svarīga. Un tu jau pieminēji to apsēšanās pienākumu, ja nav pašdisciplīnas, tad arī īstenībā nebūs rezultāta. Un kā jau tu tajā komentārā sacīji, ka īstenībā mēs augam caur to, kad mēs esam dialoga un dalamies. Un tad, kad mēs dalāmies, tas ir pakalpojums ne tikai otrai pusē, bet arī vēlāk jau mēs šīs lietas arī uzdrošinamies pacelt, kad esam kopā komandā. Vēl vairāk mēs arī uzrakstam lūkšanu lapiņas, kuras izlozējam, par ko lūkties eh, nākošajā mēnesī, kur mēs parādām tās savas varbūt eh, nu, trauslās, jūtīgās zonas un jautājumus, kurus mēs uzticam citiem. Un ar to mēs esam iedrošināti. Varbūt vēl kas ļoti svarīgi, kur eh, mēs pārvaram šīs bailes, ka attiecību kultūra liek mums būt eh, arvien nobriedušākiem un nebakstīt ar pirkstu pagātnes atmiņās, ievainojumus un sāpēs. Tad, tad šajā procesā mēs izrunājam, ka mēs neatsauksimies uz sāpīgiem notikumiem varbūt, mēs pašķirsim lapu un neatgādināsim, ko, kad, kādreiz pagātnē tu esi darījis saplam vai kāds tu esi bijis. Ja, šādas dialogs nav auglīgs. Šāda saruna, nu, viņa ne pie kā neved. Mēs redzam, ka Jēzus ar Emausa mācekļiem tā nerīkojās. Viņš gāja līdzi, viņš pielāgojas viņu izpratnēm, viņš viņus gribēja novest līdz mērķim. Un arī mums, uh, mēs arī nu, mācamies šo, šo dialogu un piekritīsiet, ka tas tiešām ir ļoti labs vingrinājums. Ja mēs to sākam darīt regulāri, tad mums ir vieglāk to runāt. Tas ir tieši tāpat kā lūkšanā. Ja tu lūdzies bieži, sistemātiski, regulāri, tad, ja tā var teikt, tev tas nesagādās īpašas grūtības tagad eh, kādā nodomā to darīt. Bet eh, ja šis dialogs ir ļoti reti, ja mums ir aizdomas, tad tas ir jautājums, ja, ko jūs tikko pieminējat, ko tu viestur sacīja, nu, ka Dievs taču ir pamats un balss, viņa autoritāte ir tā vislielākā. Mēs taču ticam laulības un arī priesterības sakramenta žēlistībai un dāvanai un varam būt droši. E, varbūt pēdējā doma, ka visvairāk Kristus atklājās, ne jau savā varenībā, bet tieši savā pazemojumā, savā eh, kailumā, savā vājumā, trauslumā, tad, kad viņš tiek eh, ja tā tilāta priekšā tiesāts, kad eh, viņam jautā, vai tu esi ķēniņš, viņš runā par patiesību. Viņš patiesībā tad sagatavojās jau cilvēks pestīšanas notikumam, bet tas notiek caur Dieva dēla pazemošanos, ko viņš brīvprātīgi izlem, ko viņš iet, un tieši tur viņa mīlestība kļūst, ja tā var teikt, uh, nu, aktuāla, klātesoša, tā sasniedz pilnību. Un tieši tāpēc varbūt tā viena atziņa, kura man šķiet ļoti svarīga, ka atveroties, atklājoties, kļūstot ievainojami, mēs esam spējīgi pieaugt mīlestībā necaurvarenību. Dievs nenāca kā eh, karalis ar eh, savu spēku, bet drīzāk ar savu pazemību, ar eh, savu lēnprātību, un tieši tādā veidā viņš izcīniešu uzvaru par ļauno, par grēku, tādā veidā viņš mūs atpestīja. Bet runājot par to atklāšanos lavātajiem, pieņemsim, bet ko darīt, ja ir pa vidu grēks vai, vai grēki? Pieņemsim vīrieši, mēs te sēžam, pieņemsim, uh, ja <clears throat> vīrieši, es zinu, nu, ja kāds, piemēram, ir nezinu, tur, sporta likmēs automātos zaudēs būtu 100 eiro, tas ir tā kā likums, ka nu silai nu ko, bet sievai to stāstīt, <laughs> taču ne, neies taču stāstīt sievai. Un tad, jā, ko darīt ar kādiem grēkiem, vai tos atstāt tikai grēksūdzē, vai arī kaut kādā ziņā atklāties savam laulātājiem? Es domāju, grēksūdze varbūt ir no nu, pirmā vieta, kur mēs iegūstam mieru, kur mēs uh, ja tā var teikt, sakārtojam savas attiecības ar Dievu, bet uh, tas nav nekas jauns, svētajos rakstos ir teiks, izsūdziet viens otram savus grēkus, tad, tad zināmā mērā laulībās jūs tešieciet viens vesels. Un uh, tā ir kopīgais, kopīgais pārbaudījums, uh, Eh, kopīgs, ja tā var teikt, ģimenes ievainojums, un ja mēs to nesam tikai sevi, ja mēs to nedalamies, mēs, ja tā var teikt, nu, laužam šo uzticības atmosfēru, jo otrs cilvēks to nojauš. Ja mēs kaut ko nepasaku, ja man ir kādas jūtas, to cilvēks pat bez teikšanas, viņš nojauš. Viņš iekšē jūt, un sievietes jūt daudz vairāk kā vīrieši, viņas saka, nu, kas tev ir, jā. Ja? Viņas jautā, nu kas ar tevi noticis? Kaut gan nekas liekas tev neizdot tevi, bet viņas jau ar to iekšējo nojausmu sajūtu un dzirdu, un es redzu, ka te Uldim ir komentārs. <laughs> Jā, es nu, patām sapratu, no kurien šie jautājumi nāk, jo es, vien, es vienmēr esmu ļoti pārsteigts, kā mana sieva, es vēl neko neesmu pateicis, es es pat neskatos uz viņas pusi. Dažreiz viņas vakarā nevar aizmigt, pagriezies pilnībā uz otru pusi. Viņa saka, nu, ko tu gribēji teikt? Nopietni. Un, un, jā, un man tā sajūta, un es vienmēr esmu abrīnojis, es, nu, es, es nevarēju saprast, ka, no kurienes es nāku. Lūk, bīskaps tikko apstiprināja, kad, kad, kad sievietēm viņām ir tā sajūta. Un eh, tad eh, labāk, tad viestur labāk ir neizdomāt, ko tu gribēji teikt, tad labāk ir teikt. Nu, redz, kā, ne, es tik domāju, bet tā, tas tās koncepts par tādu vīriešu solidaritāti, ka mēs, nu, lai nu ko, bet ar sievietēm ir tās lietas nepārunāsim, tad viņš tā tad kristīgiem skatījumam tomēr nav atbilstoši, varētu teikt. Es domāju, ka saka, tautas parunamēliem vienmēr īsas kājas, un ja mēs ejam tālāk un neatveramies patiesībai, mēs slīkstam, tā, saka, grimstam tajos nepatiesībā, un mēs zinām, ka tāda nepatiesība noved atkal pie slēpšanas un citas rīcības, un to Bībeli ļoti skaidri parāda. Uh, nu, piemēram, ķēniņa Dāvida grēks, mēs paskatāmies, ko viņš tikai nedara, lai slēptu savu vaini, viņš tur iesaista visu, uh, Un šķiet, ka tādā veidā viņš grib, ja tā var teikt, sevi attaisnot, bet jo vairāk viņš dara, jo sliktāk kļūst viņa situācija. Tāpēc es domāju, tāda no nu, atklātība, uzdrošināšanās, un īpaši, kad mēs to dzirdam no dažiem pāriem, kas var runāt par savu konfliktu jau nu, publiski šajā komandas atmosfērā, ka viņi tiek uzklausīti, tam ir ļoti dziedinošs raksturs. Un arī pārējie klausoties, no tā arī mācās un tiek iedrošināti. Ja tāpēc uh, šīs tikšanās reizes ir tiešām tāds nu, žēlastības laiks, kur mēs dzirdam ļoti gan spēcīgas liecības, gan savu šīm liecībām redzam, kā Dievs ir darbojies, kā viņš ir samierinājis, kā viņš ir izvedis no strupceļa, kā viņš ir palīdzējis. Un nekas netliek kā tikai slavēt un pateikties, jo, redziet, eh, nu, laulībā jūs neesiet eh, divas komandas, jūs nespēlēt viens pret otru. Jums ir kopīgs uzdevums, jums ir vieni vārti un eh, viss, kas notiek tev, atbalsoja iekļaujās otrā, un otra izaicinājums skar vistiešākā veidā arī tevi, un, protams, arī ģimeni bērnus. Jā, bet eh, vēl paliek otrs aspekts, ja, te, piemēram, otrs tev atklāja nu, kā, kādu savu um, bēdu, grēku, vai kur viņš ir sastrādājis kaut ko, ne, kaut, ko, kaut ko sliktu, viņam jau jābūt drošam, ka tu viņu vienalga turpināsi mīlēt un nebūsi dusmīgs vai tam līdzīgi, es varu teikt. Es domāju, šādās situācijās noteikti ir jā, jā, jāatminās vai arī jāatgādina vienam otram uh, par, par to, ka jūs neesat divatā šajā laulībā, jūs sākotnēji jau trietā, tātad kopā ar Dievu ienāk šajā, nā, šajā te kopībā, un kad uh, vienīgais, kurš, kā saka, uh, tiesās būs, jā, tad beigās, bet uh, šajā, te, šajā situācijā uh, tā kā baidīties, uh, nu, kā jau uh, mēs tikko sapratām arī no bīskapa, ka, nu, baidīšanās viņa palīdzēs, palīdzēs tev sākt grimt, un tu grimsi ar vien dziļāk. Ja? Tāpēc eh, droši vien, kad, tāpēc ir labi, ka mums šīs grupas ir, labi, kad mums ir šī iespēja dalīties, un ja mēs sākot nevar, nevaram arī dalīties, tad izteikt šo te lūgumu, kad citi pāri par mums var lūgties, un tādā veidā var sākt, sākt mūsu sirdi atvērt vairāk šim, šim, šim notikumam, šai, šai patiesībai arī savstarpēji. Es domāju, svarīgi arī atrast laiku. Nu, tu taču nenāc tā no darba māsas uzreiz, nesaki savai sievai, zini, 100 eiro pazaudēt tur kazino, tas ir pirmais vēstījums. Nu, nē, vajag skatīties ar to brīdi, kad otrs cilvēks ir gatavs pieņemt, kad tu esi gatavs to atklāt. Tas ir veids, kā mēs pasakām, un arī tas uzticības klimats. Es gribu teikt, ka Um, tāds apsēšanās laiks, viņš nav tikai saistīts ar cilvēku psiholoģiju vai eh, tādu, nu, um, nezinu, eh, savstarpēju attiecību sakārtošanu. Nē, mēs to redzam arī kā tādas svinības, tāpēc iededzam sveci, tāpēc atrodam laiku un atmosfēru, tāpēc noliekam pie malas telefonus. Tas ir tāds eh, ģimenes dievkalpojums, kur mēs svinam uh, Dieva nu, mīlestības darbu un to, kā Dievs mūs ir svētījis, pat ja mēs redzam vēl ēnas puses un nepilnības. Tāpēc arī, protams, ir eh, veids, kā mēs pasakām, ir veids arī, ko mēs pasakām, un, eh, manuprāt, šeit lēnprātība, eh, pazemība, apziņa, ka Kristus uzklausa visu arī sarūktinājumu, arī Emausa mācekļu tā kā šaubas, uh, Viņš tiešām iet līdz galam. Viņam mēs visu droši varam teikt, ja mēs nevaram pateikt varbūt to sievai, tad mums ir jālūdz, lai mēs uzticam sākumā Dievam, mūsos būs drosme un eh, nu, pilnīgā mīlestībā nav baiļu. Ja mēs vēl baidamies pateikt, tad mūsu mīlestība īsti nav pilnīga. Tad mēs kaut ko paturam sev, mēs sevi visu neatdodam, sevi neieliekam uh, Eh, tajā nu, kopīgās ģimenes ēkas celtniecībā. Mēs to eh, neveidojam komfortabli priekš otra un paši nejūtamies labi. Un tāpēc eh, šī tādā, nu, caurskatāmība, atvērtība, viņa ir priekšnoteikums. Un nu, mēs kā garīdznieki to labi zinām, tik līdz, ja tā var teikt, ir kāda ēna, ir kāda uh, sprauga, šķirba, tā bieži vien var kļūt par plaisu, uh, Un bieži vien, ja mēs neko nedaram, tas kļūst drīz vien par bezdibeni starp laulātajiem, kur tad mēs sākam meklēt psihologus, kur mēs jau nezinām, kur griezties, bet uh, tieši šāda rūpe par uh, to attiecību higienas nemitīgu uzturēšanu, uh, svētumu un, un, un tādu pakārtotību, caurskatāmību ir ļoti, ļoti būtiski. Uh, ir, ir, ir ļoti liela privilēģija, ko mēs varam tieši caur Dievas, Dievmātas komandām piedzīvot un kopt. Jā, tad eh, cik, cik var saprast, ka kamēr vēl nav nekādu spraugu, kamēr nekas nav sācies, bet, piemēram, nezinu, kāds ir, es esmu dzirdējis, kādreiz sācis tur, nezinu, sarakstīties Facebookā nejauši kādu senu kursa biedru vai tam līdzīgi, tad to droši var tomēr uzticēt gan Dievam, gan laulātājiem. Bet izstāsti to, saki, zini, man gadījās tā, un es atceros no, no, no laulāto liecībām, ka bieži vien cilvēki domā, ā, tu te esi uz tāda bīstama ceļa un tā tālāk, bet pirmais, kam tu to vēlēsi izstāstīt, izstāsti otrai. Un, ja tu neslēpsi, arī var teikt, ļaunais nevarēs tevi satvert, viņš nevarēs izmantot, bet tu, ja sāc baidīties, slēpt, ja tu ne, neesi gatavs ar to dalīties, ja tu to neustici Dievam un neesi spējīgs runāt ar savu vistuvāko cilvēku, tad īstenībā tu jau esi uz ļoti slidena ceļa. Jā. Nu ko, svinam attiecības un laulāto dzīvi ar visām mūsu skaistajām pusēm. Kāda mums vēl atvadoties bija šodienas slēptā reklāmā jāpasaka? Mēs vēlamies arī atgādināt un jūs visus uzaicināt. 8. decembris ir Dievmātas komandu svētki. Tā ir mūsu, var teikt, dzimšanas diena, tā ir mūsu identitātes diena un mēs svinam arī mūsu hartas eh, svētkus. Un eh, tāpēc arī uh, Eh, Marijas Magdalēnas draugē ir tikšanās ģimeņu misijas laikā, pulkstenes 12. un pēc tam sadraudzības laiks, kas ir atvērts visiem, kam būtu interese. Mums prieks arī, ka šī kustība eh, pieaug, ir jaunas draudzes, garīdznieki, kam ir interese, vēlme, kas sajūt aicinājumu un kas varbūt eh, tagad arī klausoties šo raidījumu vēlētos nu, kaut vienu reizi pabūt tādā diomātas komandas atmosfērā, Eh, būt par, eh, ar pāri, kas tiek uzņemti un mazliet pamācās un zirt. Un tāpēc, nu, izmantojot šīs izdevības, jums ir mājas lapa, jūs varat vērsties arī pie kursu atbildīgajiem, un, protams, mēs jūs ielūdzam uz Dievmātes svētkiem 8. decembrī. Tas bija bīskaps Andris Kravalis, Uldis no komandas Rīga 3, tas bija raidījums Laulība ceļš uz svētumu. skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību.